Di na ako kaya ng dati at lumipas na ang oras Nabugbog ng damdamin ko at ang bibig na poses Dino galing magsalita pag natuto Sanay na walang oh, at sa paligid ko hindi na to bago para sa akin Ngayon ako aamin na di ko gusto ang sitwasyon ko pero wala rin Paano ba hanapin? Paano ba pag-inain? Ang kapayapaan ang isipan ko blanco ang isip Kahit ang ipilit parang ipilit Kahit igilid o isang tabi Lagi na lang hindi mabali Laging ate Ang nararamdaman di mabuko Halatay puro markana ko ko Di makatingala Lagi na kayo ko Pakiramdam pa sabog na pero di kumukulo Hirap lagi na awatin ang nararamdaman Hindi nyo to alam Pero hindi na nabago para sa akin Ngayon ako ang amin Di ko gusto ang sitwasyon ko Pero sitwasyong goal wala rin Paano ba hanapin? Paano ba paginain? Ang kapayapaan ang isipan ko at damdamin Kamay laging malamig, luhay di mahalin nyo sa paligid ko Hindi na nawala Nakakandado ang bibig at hirap na makawala At nakatago sa dilim tila walang sumasalba Di umaasang maintindihan ang ilan Dahil ako mismo sa sarili ko di ko alam Kung paano ba ako ating na nararamdaman Di nyo to alam Pero hindi na to bago para sa akin Ngayon ako Ganito ang sitwasyon ko pero wala rin Paano ba hanapin? Paano ba pagignain? Ang kapayapaan ang isipan ko at damdamin Bago para sa'kin Ngayon ako ang amin Na di ko gusto ang sitwasyon ko pero wala rin Paano ba hanapin? Paano ba pagignain? Ang kapayapaan ang isipan ko